mosaica zeo en la castello de Udine. Belega esperanta artajo. Laula listo de Zamenhof esperanto obiectoi, zeo oi, en Wikipedia, trovigas en la mondo cento da tiai memor tabuloi. Inter tiui locitai en Italuio, estas tre speciala memor tabulo, kiun vi povas vidi en la supra bildo, Verŝajne la ununura en la mondo inkluzivinta mozaikan portreton de Zamenhof. La urbo kie troviĝas tiu memortabulo estas sudine, en la plej nordorienta regiono de Italujo, nomata Friulo Venezio Julia. En la historia centro sur monteto elstaras kastelo, en quies extera glaciso estis en massonita en la iaro 1965 la memor tabulo cun la mosaico portreto de Zamenhof. La historio de tiu mosaico commencigis tridec iaro in antaue, en 1935, quiam professoro Achille Tellini, propra coste, mendis gin ce la gis nuna fama cae tre activa lerneio pri mosaico de Friulo, en la urbeto Spilimbergo. La memor tabulo cun la mosaico estis en massonita sur la enira fasado de lia domo, cae poste donita alla comunumo de Udine, ciu en 1965 locis gin en la nunan situon. Mosaico estas tre antiqua arto de plata decoratio, creita per colora i pezzetto i el stono, mineralo, vitro, cahelo, ceramicajo au conco. La plei antiqua i conata i arta i mosaico datigas de la oca i arcento anta u Cristo. Caestis faritai per rul stonoi regulai en formo quies coloro variis en la gamo de blanco al nigro. La rullstonoi de la unuae mosaicoi estis collectitai cae metitai sur plancoin cae padoin sen prilaborado. Ne discutebla i favore al tia uso estis ilia dauro cae resisto. Malgrau tiu ci simpla tecnico, la helenae metiistoi – creis complexa in desegno in usante stoneto in granda in unu du centimetro in cune cum pli malgranda in igra stoneto i por la conturoi. En la quara iarcento antau Cristo, la gamo de eblai effectoi estis etendita per usado de stonetoi verde cae ruge pentritai. Posta pli evoluinta tecnico usis mosaicheroin en la formo de malgrandai rectanguloi au trianguloi, trafe arrangitai por formi raffinita in bildoin. Ti arto estas pli malfacila ol pentrarto, unue pro la limigita gamo de coloroi, cae due, charla la artisto laborante sur individuai elementoi, devas mixi ilin en la tuto de bildo videbla nur se oni rigardas ginde mal proxime. Tial estas pli mal en la mosaicarto atingi la sama in effecto in de lumo ca i ombro propra in de la pentrarto. Ali flanque, la brila reflecto de la mosaiceroi e crei brila in bildoin, tutte ne farebla in perpentrado. La qualito cae bellezzo de mosaico dependas crom de la bunto de coloroi cefe de la dimensioi de giai mosaiceroi. Iu pli et dimensiai, des pli detala estas la resultanta bildo. Interese estas compari tion cun la nuna e ziferezza i ecranoi de la moderna i apparatoi, ciel compufonoi cae televidiloi. La bildo i aperinta i estas ja mosaico de bilderoi. Tio estas luma i kai colora i i nomata i pixel. Iu pli ette dimensia i kai densigita i des pli granda la distinguivo. Tio estas la distingo capablo ki un la ciferezza crano estigas. Dank al novai technicoi el trovitai en l'antaua iarcento cefe en Italuio, oni povas hodiau comforte crei la mosaicoin en laboreio por posta sur loca rapida in stalo. Tia maniere oni povas malplighi la tamen tre alta in costo in de mosaicoi. Noto. Mi desiras core danki alla Samideano e Giacomino Martinez el Udine kai Gianfranco Vignando el Pordenone pro ilia varma kai complesema compano dum mia lasta tempa visito en Friulo